L'Ajuntament de Montgat va continuar durant tot el dia d'ahir intentant trobar amb altres administracions una solució per la desena de famílies que dimecres van ser desallotjades de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil situada al barri de Can Maurici. La regidora de Comunicació de l'Ajuntament, Cristina Ares, va expressar la voluntat municipal que arribin a bon port les gestions que des de fa uns dies està realitzant el consistori per assolir una sortida satisfactòria per als afectats i per al municipi, tot i reconèixer que els contactes mantinguts fins ahir a la tarda no havien estat del tot productius productius. A les 11 del matí està previst que l'Ajuntament de Montgat faci una roda de premsa sobre el tema. Abans, però, la nostra companya Laia Guaió s'ha desplaçat fins al parc del tramvia, on estan acampades les famílies desallotjades i ha fet les següents entrevistes. Parlem ara amb Ramon Comín, que és el portaveu de les famílies que han estat desallotjades aquesta nit. Vaja, eh, ha sigut un desallotjament pacífic, ¿no? Per això sí, podria... Sí, sí, sí. Eh, me reconocieron la subinspectora de la Mossos de Eh, me agradecieron que no hubiese pasado nada, incluso la Guardia Civil también me lo dijeron. Y bueno, la policía lo no porque es verdad que no quiero nada con ellos. Lo único que han hecho es eh, prestarnos un camión para sacar las cuatro cosas que nos ha quedado para llevarlas a casa de un amigo de Tiana, un, amigo nuestro que tenemos en Tiana y para dejarlas ahí. Pero por parte de Policía de Monga, nada porque no nos ayudan nada. ...y se han preocupado esta noche, incluso ha venido, este hombre ha venido a traer unas mantas Se las ha, le han quitado el coche y las mantas. Y le han dicho que se mueran de frío, que las mantas no, la, no las dejaba del coche fuera. I així està la cosa. Explica'ns una mica com s'han desenvolupat els fets des de que vosaltres eh, directament, per iniciativa pròpia, no? interpreto, doncs decidiu eh, abandonar l'antiga caserna de la Guàrdia Civil perquè de fet tenia un ordre de, sí, de desallotjament, no? Sí. Bueno, esto viene eh, desde el año 2005 que yo estoy ahí, se hace cuatro años y seis meses. Eh, nos designaron unos abogados que, bueno, se han hecho los locos, hemos perdido, yo creo que hemos perdido por culpa de ellos, porque han archivado muchas cosas, en vez de avisarnos, lo han archivado. Y cuando nosotros hemos ido a informarnos, digo, hostia, esta gente no nos llama, ¿no? resulta que cuando íbamos a jugar decía que ya estaba en Chiva, que como no nos habíamos presentado en el juicio, pues a ver, unas cosas impresionantes. Después esto estaba abandonado durante cuatro años. Esto se abandonó en el 2001. A mí me mandaron aquí, para que yo me metiera aquí, una persona de Adisa. Te mete para allí y dice que allí no te van a echar. Bueno, pues después de ocho años y seis meses, que ahora se preocupen por eso, digo, lo veo un poquito fuerte, y que se preocupen más de un perro que tengo ahí, que le dijo un perro que tengo ahí, que le daban eh, eh, techo al perro y comida, y que después de 17 yo no quieren saber nada. Eso es muy lamentable. Eso es la policía eh, local de Mongat. Son un total de 17 nens, em dius, i quantes sí. Eh, 8, 8, familias, o sea, sí, 8 familias, 9, 9, 9, familias y 17 niños. Heu pasado la nit aquí a camp. Muertos de frío, porque incluso, a ver, como si tuvieran un poquito de, humanidad, a menos hubiesen pasado por aquí, por la policía, pues para traernos leche caliente o a menos agua, o haberse preocupado un poquito más. O tranquilos pero, no, es que no, no, ha sido dar por saco, dar por saco y dar por saco, y no lo sé. ¿Y qué es el que Guara, ¿Qué es espereu? Eh, a ver, es que nosotros nunca hemos dicho que queremos la caserna de Mongat, o sea, nunca, nunca hemos reivindicado eso, que queremos eso. Nosotros hemos dicho que nos ayudarán, que hay muchos pisos en Barcelona, 470 y pico pisos cerrados de Adisa, incluso aquí en Mongat hay pisos cerrados, en Tiana yo sé que también hay pisos cerrados, y, ¿por qué ahora ¿Por qué no se ayudan ahora? Porque salió un medio de comunicación y los han puesto verde. No lo entiendo, cuando eso han tenido mucho tiempo para arreglarlo. Pues yo eso no lo quería. O sea, yo el cuartel ese no lo quiero. Yo me he metido ahí para, para reivindicar una cosa que me hace falta, que no la tengo. Que yo creo que, a ver, que todo el mundo tiene derecho a una, una vivienda digna, ¿no? Y si ellos no quieren eh, cobrarme un alquiler, no quieren cobrarme el agua, no quieren cobrarme la luz, no me quieren cobrar nada, a mí que no me digan que yo estoy robando. Lo que es, son ellos lo que no quieren. Sí, al gobierno local de interpreto que es el competent en actuar en aquest cas, eh, no fa res al respecto, eh, què teniu pensat Las mujeres van a hacer una huelga de hambre y seguiremos tumbados aquí pues, hasta que alguien venga. Porque la asistente social no quiere saber nada. La asistente social no nos ayuda. Es que no tiene ni, ni, el hecho de venir aquí, ni hacer nada. El ayuntamiento pues, pues lo mismo y así estamos mujer es huelga de hambre y, yo por suerte no puedo hacerla porque yo tengo que ir a trabajar. Si no, de qué comer a mis hijos. Eh, no sé si vols afegir alguna coseta mes al respecto. No, que a ver si entre el eh, Ayuntamiento de Tiana, y Ayuntamiento de Monga, que ha estado aquí, bueno, hay aquí una concejada del PP de Tiana, a ver si entre todos se busca una solución, porque a ver, es muy dramático que las fechas que estamos, que los que no puedan poner ni un árbol de Navidad. Eso es muy fuerte. Vale, muchas gracias. D'acord, parlem ara amb Quico Blancafort, que és de la Creu Roja de Montgat i Tiana. Bueno, he sigut de la Creu Roja durant molts anys i ja estic aquí pues, doncs, per una causa. La causa és per defendre aquests pares de família, en la qual no s'ho mereixem per res, estic col·laborant, estic fent el que puc, tothom me coneix, eh? i aleshores intento ajudar-los. Arribo aquí a les dues i mitja de la matinada amb el meu cotxe, amb mantes per, per, per apoyar-los eh, per efectes d'una denúncia que tinc de medi ambient de 6.000 euros m'han bloquejat les comptes. M'arriba la factura del seguro i com que no es paga vaig descobert de seguro. Me confisquen el cotxe, m'emprenen el cotxe amb les mantes i s'ho emporten tot. Eh, o sigui, veig eh, que no és de llei. El que estan fent no és de llei eh? i estic per apoyar a aquests pares de família. Per mi no vull res, però el sol fet de que s'hagin emportat eh, les mantes perquè passin fred i si agafen una pulmonia, que l'agafin. Aquí hi ha gent jove, estan carregats de crius. Eh? És una injustícia total. Vull dir que mm, no sé, no, no sé quin camí eh, s'ha d'agafar amb això. Però bueno, seguiré donant costat a aquesta pobra gent i d'aquí no em mouré des de la Creu Roja Montgatiana. Jo era, jo era voluntari de Creu Roja del Mar. Jo vinc aquí com a voluntari, com sempre he fet, com l'11 d'agost de, del 94 amb els incendis i com altres coses que hi ha hagut. Allà ja on hi ha problemes, si es pot ajudar, jo bonament ho faig. O sigui, jo no vinc com a, com a titular de la Creu Roja. Mm? O sigui, bonament col·laboro amb el que puc però vaja, si més no com a integrant, sí que ens pots dir eh, si la Creu Roja podria fer alguna cosa al respecte en aquest sentit. De moment la Creu Roja podria fer moltes coses, però ningú ha tret el cap per, per, per agafar i preocupar-se una mica d'aquesta gent. Algo, una tassa de caldo calent, una manta, no sé, un mòdul, qualsevol cosa, eh? perquè són, són gent humil i treballadores com tothom jo crec que, que han de tenir una protecció com, com qualsevol altra persona. No es poden deixar així al carrer d'aquesta manera. No sé si t'has pogut posar en contacte amb ells per fer-los arribar aquest missatge, no? de que s'acostin aquí i també els, els hi facin arribar la seva ajuda. No? Se'ls ha comunicat i de moment en aquí ningú ha dit res. A Creu Roja s'ha comunicat eh? i ningú ha donat resultat de res. Aquí estan esperant eh? a les bones de Déu, aviam si algú, algú pot, pot fer alguna pot moure alguna tecla, alguna perquè aquí estan desesperats i jo estic amb ells, aquí em quedaré, els dies que sigui necessari aquí em quedaré. Què tens pensat fer a partir d'ara, Quico? Què tinc que pensar fer? Doncs pues mira, pues, eh, pues fer costat a aquesta pobra gent, aquests matrimonis, que, que, que bastant tenen. Vull dir, almenys ajudar-los amb, que, amb el que pugui. I si ara fan vaga de, de, de, de, de, de, de, de menjar, doncs, jo ja porto des d'ahir sense menjar, però que m'és igual, m'és igual. Eh? Aquí estarem ells, fins al final de lo que, lo, a lo que arribem, sense violències ni molt menys sense res. Però aquí estarem ells. Vull dir que, ojo, mm, cadascú fa el que pot i que surti tot de, del cor. Lo que, aquestes injustícies no les permeto per res. I molta gent me la posaré en contra meu, perquè ja, ja, ja tinc alguna amenaça, però tant se me'n fa. Quines amenaces has rebut? Bueno, mm, entre cometes, perquè tinc altres temes per, per, per tirar endavant, personals, eh? amb l'Ajuntament de Tiana, i ara dins de poc sortirà, si hi ha gent, bueno, aviam, és que no puc, perdona, no puc, no puc avançar coses. No puc avançar corruptes ni puc avançar res, perquè tinc molt per, per, per parlar. Doncs bé, com dèiem, a les 11 del matí està previst que l'Ajuntament de Montgat faci una roda de premsa sobre el tema. Eh, estarem pendents si han arribat a conclusions i si aquesta nit doncs, encara els permetran l'Ajuntament de Montgat a eh, aquestes famílies desallotjades continuar acampades en el parc del tramvia. Us informarem eh, en breus moments a veure si podem connectar a les 11 del matí. Fins ara.